أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سهل بريباد الله جل شانه بدون اسم وصلوات والسلام نبسني الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزوي الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو بيرو bojite se Allaha Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da nas okupi u džernetu kao što nas okupio sada ovdje. Mi smo prošli put počeli sa novim ciklusom predavanja, gdje smo rekli da ćemo govoriti, gdje smo počeli da govorimo o bitnosti ispravnog vjerovanja. Gdje smo rekli da ćemo govoriti o bitnosti i važnosti ispravnog vjerovanja. I gdje ćemo govoriti o ispravnom vjerovanju. I o vjerovanju u kojem musliman obavezan da vjeruje onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kao što ste vidjeli iz nekih primjera koje smo spomenuli, a uvijek ćemo tokom ovih predavanja spominjati, spominjati pravce i mišljenja koja narušavaju ono što je došlo u Kur'anu sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa Vidjeli ste kako su određeni pravci i određene osobe iskrivili svoje vjerovanje. I zato još jednom ponavljamo da je obaveza muslimana i da je obaveza svakog čovjeka da vjeruje u Allaha dželle šanuhu, da vjeruje u Allahove poslanike, u Allahove knjige, u sudnji dan, u Allahov kader, onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer tokom vremena su se pojavili pravci, skupine, pojedinci koji su pokušali da iskrive to vjerovanje. Međutim, hvala Allahu dželle koji je dao da u svakom vremenu bude učenjaka, da u svakom vremenu bude skupina koja će učuvati ispravno, ispravno vjerovanje. Draga braćo, prošli put smo rekli da ćemo danas početi da govorimo, da ćemo početi govor o imanskim šartovima. Odnosno, kao što vam je poznato, amentu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, vjerom u Allaha, u Allahu, i meleke, i tako dalje. Večera ćemo početi sa govorom o vjerovanju u Allaha, tabarak wa ta'ala. Odnosno, šta znači kada čovjek kaže da vjeruje u Allaha? Amentu billah. Danas kada bi upitali, da kažemo 99% ljudi ovdje, 90% da li vjeruješ u Allaha, rekao bi ja vjerujem u Allaha. Međutim, bili on mogao da kaže da dvije minute govori o tome šta znači vjerovanje u Allah, mislim da bi odgovor bio negativan. Također i mi, koji vjerujemo Allah, tabarak wa ta'ala, onako kako se traži od nas, potrebno je da znamo kako ćemo drugima pojasniti. Pa, na primjer, kada ti dođe neko i kaže, ja vjerujem u Allaha, da ga odmah iskoristiš, iskoristiš priliku da kažeš, dobro, znaš šta znači vjerovanje u Allaha? Ako kaže, ne znam, eh, da onda uzmeš priliku da čovjeka podući šta znači vjerovanje u Allaha. I zato neka se svako od nas vrati na to kada bi ga neko pitao, šta znači vjerovanje u Allaha? Da govori samo prvo mi vas šartu. Ja vjerujem u Allaha. Da li bi mogao 15 ili 20 minuta o tome da govorim? da ne kažem sat vremena, da ne kažem dva sata. Da govori o tome šta znači vjerovanje u Allah. Jer kao što smo rekli, i što nam uvijek treba da bude na umu, da akida, da vjerovanje u islamu nije samo teorija, nego je to praksa. I zato svaki ova imanski šart, svaka ova, da kažemo, postavka, postavlja trag na čovjekov život. Kao što i neispravno mišljenje, i neispravno ubjeđenje ostavljaju trag, negativan trag, negativne posljedice na čovjekov život, tako isto ispravno vjerovanje ostavlja pozitivne posljedice, pozitivne tragove na čovjekov život. Pa tako da pođemo od samog početka, odnosno od osnovnih stvari. Dragno braćo, kada kažemo vjerovanju Allah, tabaraka ta'ala, vjerovanju Allah, djelašanu, to prije svega podrazumijeva postojanje Allah, djelašanu. Da čovjek vjeruje da Allah Đerlešanu postoji. To je prva stvar. Druga stvar da vjeruješ da je Allah Đerlešanu tvorac i gospodar svega. Da Allah Đerlešanu šta? Tvorac i gospodar svega. Da onaj koji je stvorio sve što se nalazi na dunjalku, sve što je na svijetu i onaj koji upravlja, da to je uzvišen Allah Tvorac. Druga stvar da je Allah Đerlešanu jedini taj koji zaslužuje da se obožava. I da je Allah Đerlešanu jedini taj koji treba da se obožava i da svoj ibadet ne usmjeriš ka nekom drugom mimo Allaha tabarika ta'ala. I četvrta stvar da vjeruješ da jedino Allah djelašanuhu posjeduje imena i svojstva savršenosti. Da jedino Allah djelašanuhu posjeduje imena i svojstva savršenosti. Draga braću, ovo je ukratko. Još kažem ukratko. Vjerovanje u Allaha djelašanuhu. I ovo se jednim nazivom ili da kažemo ter, jednim terminom u islamu zove temhid. Jednim nazivom zove temhid. Što znači temhid? Znači temhid znači da vjeruješ da Allah Đelšanu jedan jedini. Znači kada najidžete kroz literaturu kaže temhid, temhid, temhid, što znači temhid? Da vjeruješ da Allah Đelšanu jedan jedini. Znači, brate, pažnji, želimo ovdje sad na samom početku da vam pojasnim neke termine, da znate. Znači, jer sada su nam predavanja, znači, sada gledamo da stvari pojasnimo jednu po jednu znači da ovu, ovaj cijel, da tako kažemo predmet, da ga obuhvatite. Znači tevhid znači vjerovanje da Allah je lešanu jedan jedini. Suprado tome dolazi termin koji glasi širk. Šta je širk? Širk je da Allah je lešanu pripišeš nekoga ili nešto u svemu ome što smo spomenuli. Isto tako se spominje termin akida. Ili akaid. Šta je akida? Akida, draga braćo, jezički znači čvor. Jezički u arabskom jesku znači čvor. Što znači da čovjek svoje srce veže za nešto. Za neka objeđena i za neka vjerovanja. Tako ovdje akida znači da svoje srce vežeš za objeđenja koja su došla u Kur'anu i sunnetu. Isto termin koji se tu spominje je termin iman. Što znači iman? Iman znači vjerovanje. Iman znači vjerovanje. I zato šta su imanski šartovi? Šta su šartovi, odnosno temelji imana? To je šest stvari koje je došlo, hadis poslanika alihi salatu salam, da biraš Allaha, Allahove meleke i tako dalje, znači svi oni šest imanski šartu. Međutim, islamski učenjaci kada govori, kada govore kako je značen imana, kažu iman je nešto što obuhvata govor, obuhvata riječi i obuhvata djela. Odnosno, obuhvata objeđenje srcem, govor i čovjekova djela. Ove tri stvari znači, ove tri stvari znači iman. Prva ono stvar o kojoj ćemo početi večeras da govorimo je, draga braći, ova prva vrsta tevhida. Odnosno, prva i druga što smo spomenuli. Znači, smo da Allah, da vjeruje da Allah Đelšanu postoji, da je tvorac svega. Znači, ovim prvim dvijema stvarima ćemo večeras govoriti. Da li postoji ikada kroz istoriju neko koje je zanije kao postojanje Allah Đelšanu? Koje je rekao da postoji Allah? Postoji. Naravno da postoji. Znači, ljudi pojedinaca, grupa koji su rekli da Allah Đalešanuhu ne postoji. Zato danas vam poznat termina teisti, ljudi koji kažu da Allah Đalešanuhu, da Allah Đalešanuhu ne postoji. Međutim, Allah Tebarek Ta'ala, uzvišeni Allah u Kur'anu, kada govori ovim ljudima, Allah Đalešanuhu nam kaže da oni svojim jezicima to govore. Međutim, da su svojim srcima duboko ubijeđeni da Allah Đalešanuhu postoji. Odnosno da postoji Bog. Iako svojim riječima kažu, ne postoji ništa. Međutim, kada bi se oni vratili, i sigurno kada se vrate i razmišljaju, objeđeni su da nešto postoji. Međutim, iz nekih razloga, znači o kojima sada nećemo govoriti, ljudi tako, ljudi tako kažu. Pa na tako Allah, tabaraka ta'ala, u Kur'anu navodi primer, odnosno dijalog između Musa, alaihi salam, između Faraona. Faraon je bio jedna od najpoznatijih ličnosti kroz istoriju čovečanstva koji je govorio šta? Da je Bog. Pa tako Allah Đelšanu u Kur'anu navodi njegove riječi kada se obraća svom narodu i kaže Ma alim to lakum min ilahi na gajri. Ja ne znam da vi, beno Israel, ja ne znam da vi poznajete nekog drugog Boga. Zar vi imate nekog drugog Boga osim mene? Allah tabaraka ta'ala sad ću odgovor. Ma alim to lakum min ilahi na gajri. Onda Musa alaihi salam koji Allah tabaraka ta'ala postao tom zulum čama. Sa obraća njemu, pa ste ovo, poslanik. Znači on se, on vrednijim kaže da ne vjeruje. da nema ništa. Pa se Musa alaihi salam kada obraća njemu, kao poslanik, koji ne govori po svom hiru, nego koji govori, govori po objavi, obraća se faraon i kaže, لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. Ti faraonu dobro znaš da ovo nije objavio osim gospodar nebesa i zemlje. Ti faraonu dobro zna da ovo nije objavio osim gospodar nebesa i zemlje. Pa Allah tabarak wa ta'ala također kada govori onima koji negiraju Allah tabarak wa ta'ala kaže وَجَحَدُوا بِهَا I oni su, kaže, porekli te ajete وَسْتَيْبَنَتْهَا أَنفُسُهُمَ ظُلْمًا وَعُلُوًا Ali njihove duše su ubijeđene, njihove duše su ubijeđene, ubijeđene su u to. Treba braćo, vjerovanje da Allah tabarak wa ta'ala da je gospodar svega, znači podrazumijeva da Allah tabarak wa ta'ala taj koji je stvorio sve što postoji na dunjalku. Da Allah tabarak wa ta'ala taj koji je stvorio sve što postoji na dunjalku. Zatim da Allah Đalešanuhu je jedini taj koji upravlja pojavama na dunjalku. Kada su pitanju pojave, ko je taj koji upravlja tome? Allah tabaraka ta'ala. I vidjet ćemo kako su određene sekte i pravcu islamu, nažalost, koji se prepisuju islamu, kako su svojim određenim osobama prepisali svojstva upravljanja. Pa tako kažu, taj određeni čovjek može da upravlja, da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. I također, Znači to podrazumijeva da Allah tabarak wa ta'ala da Allah tabarak wa ta'ala upravlja, da upravlja svim stvarima. S obzirom da se za ovo veže jedna bitna tema, želio bi da se samo malo nakratko na nju osvrnemo. A to je, s obzirom da islamski učinjaci to spominju u svojim djelima, mislim da je bitno da to spomenem. A to je, to su načini spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Islamski činjaci kada govore o spoznaje Allaha, govore i kažu koji su to načini na koji se spoznaje Allah jel šanu. Pa spominju četiri ta načina, pa ću mi sam ukratko spomenuti. Prvi način, draga braću, da spoznaje Allah tabaraka ta'ala, što je osnova, kao što kaže šehr Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi alaihi, jeste čovjekova priroda. Jeste čovjekova priroda, odnosno, to se naziva kako? Naziva se fitrat. Znači da znate termin fitrat, znači priroda, čovjekova priroda, znači na kojoj se čovjek rađa. Pa tako svaki čovjek, Vrate pažnju na ovu stvar. Allah tabaraka ta'ala je svakog čovjeka stvorio sa određenim osjećajima. Sa određenim osjećajima. Pa tako, na primjer, tako, na primjer, čovjek od malena ima osjećaj i zna da vatra, šta? Vatra prži. I znači, kada primakne djete, znači, koje nije naučilo, nije mu niko rekao, znači, e, vatra prži, nemoj doći sa vatru. Međutim, kada primakne ruku, odmiče. Znači, zato što je to priroda po kojoj je stvoren. Djete također, kada se rodi, Nikoga nije naučio i nikoga nije podučio da kada se rodi odmačim, da se rodi kako da uzme uh, doj kod svoje majke, da doji mlijeko. Nego je Allah tabaraka ta'ala ga stvorio po tome i odma da dijete zna kako će, kako će dojiti. Isto tako, isto tako, dijete od svog rođenja ima osjećaj za Boga. Ima osjećaj za tvorcem. Jednim jedinim koji je stvorio sve. I u tom kontekstu Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji je zabilježio ima Buhari u svom sahihu od Abu Hureyre radijallahu ta'ala anhu ma min mauludin illa, illa yuladu illa go yuladu ala fitr kaže nema ni jednog djeteta nema ni jednog djeteta a da se ne rodi na prirodnoj vjeri to jeste na islamu nema ni jednog djeteta a da se ne rodi na prirodnoj vjeri fa abawahu pa njegovi roditelji od njega naprave židova ili od njega naprave kršćanina poremajte je došlo i od njega naprave međusiju. Ili da kažemo, znači naprave od njega nešto drugo, naprave od njega komunistu, naprave od njega ateistu, naprave od njega ovo, znači oni ga okrenu. Međutim, dijete kao dijete ima osjećaj za vjerom. I zato možda ste sigurno imali prilika da vidite kako dijete, kako dijete malo e, govori ili radi neke stvari koje upušuju na to. Jedan od tih primjera koji sam čitao, možda sam nekada ovdje e, spomenuo, da jedan od instituta na zapadu, ne znam tačno koji institut, kako se zove, e, pravio, tako da kažemo, znači želio da vidi da li u istinu kod djece postoji osjećaj za vjerom, znači koliko su djeca religiozna. Pa su tako uzmali djecu, uzmali su djecu koja su nastrad, nastradali im roditelji, znači koji su ono, znači djeca za doma ili tako, i odgajali su ih, znači u veoma lijepim uslovima, međutim daleko, daleko od svake informacija o postojanju o postojanju Boga. Znači, daleko od svih tih informacija. Znači, nisu ništa govorili ni za Boga, ni za vjeru, ni za bilo koje stvari koje se, koje se vežu, kako to oni kažu, u teologiji. Pa je tako jedno od te djece rezultati su, odnosno pokazali, jedan od tih primjera te djece je bio, da su tako odveli jedno od te djece, da su ga odveli u prirodu. Znači, malo dalje od tog svog instituta. Pa je djete, djete vidio jedan lijep prizor, znači vidio jedno lijepo jezero. Znači, jedan lijep prirodni prizor gdje je bilo jedno jezero. Pa je djete reklo kako je lijepo ovo jezero i kako je fino jezero. I oni su mu govorili, vidi pogledaj kako je lijepo jezero. Pa je djete reklo, jezero je lijepo, a još je ljepši onaj koji je stvorio ovo jezero. A pa još je ljepši onaj koji je stvorio ovo jezero. I zato malo dijete zna da takve stvari, takve lijepe stvari ne mogu da nastanu, ne mogu da nastaju slučajno, ne mogu da nastanu slučajno, kao što ćemo kasnije biti. Tako da je osnova, draga braća, kada upitam, ispozna Allah, tebara ta'ala, da čovjek svojom prirodom spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, kada kažemo ovo je osnova, želimo također da ukažemo na neispravnost, kako su to otišli neki uh, filozofski pravci koji se pripisuju islamu, koji kažu da je osnova za spoznaje Allaha tabaraka ta'ala razum. Pa tako kažu, kogod ne poznaje razumske dokaze poslanja Allaha djelašanuhu, njegovo, ispravno, njegovo vjerovanje neispravno. Znači to su poznati mutakelimski pravci. I zato po njima većina običnog svijeta, ono što mi kažemo, većina djeda i njena, ispravno ne vjeruje. Jer ti danas kad bi došao jednoj njeni, jednom djedi koji su pravi muslimani, znači koji nema kod ni lijevo desno, znači oni što znaju da je islama, to je to. Kada bi mu došao i rekao mu, čovjek možda 50 godina klanja, kad mu rekao da mi spomeni razumske dokaze postanja Allaha, on ti ne bi znao spomenuti jedan. Kad bi ga pitao, dobro daj mi dokaz postanja Allaha, rekao ne zna. Zato što on svojom fitrom zna od malena, i svojim fitrom za zaposlenje Allaha djela šanom. I možda sam vam spomenuo primjer uh, jedne žene, jedne starice, pored koje je prošao jedan veliki učenjak, koji je bio jedan od ovih pravaca, nažalost, imam razi, međutim koji se pretvila svoj života, pokajao i vratio se na, pra, na pravac i mezar Selefa. Pa su rekli ovoj ženi, nema znaš li koji je ovaj čovjek, pa rekla ne znam, Pa su je rekli, to je čovjek koji ima sto dokaza za postojanje Allaha Đalešanu. On ima sto dokaza za postojanje Allaha Đalešanu. Ona je odgovorila, on ima, kaže, sto dilema. Da Allah ne postoji, zato su potrebni, potrebni dokazi. Čovjek koji je na ispravnom fitri, on zna da Allah tabarak wa ta'ala postoji. Drugi način spozna Allah tabarak wa ta'ala je razum. Onaj koji smo ovdje sada malo prije, tako da kažemo, kritikovali. Međutim, kritikovali smo u kontekstu da to nije jedini način spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. To može da bude jedan od načina, međutim, nije jedini. I ovaj način spozna Allah Đalešanuhu, pogotovo da kažem potreban i koristi ljudima koji negiraju, odnosno čija se ova priroda iskrivila. Koji kažu da je svijet nastao sam od sebe. Znači da je ovaj sav svijet je došao slučajno. Znači sva ova lepota koja se danas nalazi u svemiru, koja se nalazi u kosmosu, lepota čovjekovog stvaranja, subhanallah. Pogledajte na koliko mjesta Allah tebara ta'ala poziva ljude da razmise o samim sebi. Odnosno da vide kako su oni stvoreni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yuvama sami ne dokaz pa zašto o tome ne razmislite. I ti ljudi koji možda danas u ovom vremenu tvrde da su intelektualci, da su ovakvi onaki, subhana pogledajte, znači e, negiraju stvar koju obična možda djeca poznaju. A to je da kažu da je ovaj svijet nastao slučajno, da nema tvorca, nego da je nastao slučajno. Ili, kao što neki kažu, a to su određeni filozofski pravci, znači koji kažu da, znači, da samo sebe, da te stvari same sebe stvaraju. E, na ovome se ne bi puno zadržao, jer Allah tabaraka ta'ala nam e, govori o ovakvim ljudima i poznato je, e, također su vam poznate rasprave, možda kroz istoriju islama, međutim jedna od zanimljivih rasprava je rasprava koja je bila sa imamom Ebu Hanifom, rahmetullahi alaihim, koja je bila sa imamom Ebu Hanifom. Imam Ebu Hanife, kao što to navode historičar, jedne prilike se susreo sa ljudima koji negiraju postanje Allaha tabaraka ta'ala i koji kažu da je sve nastalo slučajno znači ovaj svijet, ovo kod nas, nebosa, e, nebesa, zemlja, ljepota, sve ta ljepota nastala je slučajno. Febu Hanife kada se susreo sa njima, znači sami, odmah sami početak te raspre kada se susreo sa njima, kažu gdje si šta ima, kako si došao ono, kažu kako sam došao, sad ću vam reći kako sam došao. Kaže bio sam s ove druge strane rijeke i kaže došao sam, htio sam da dođem do ovog mjesta, međutim nije, nije bilo čamca. I kaže onda je, kaže odjednom, kaže rijekom ide drvo, ide jedan komad drveta, ide drugi komad drveta, ide, kaže, slučajno neki mali komad željeza odnekle dođe i kaže, to sve tako jedno na drugo, jedno na drugo, i kaže, od odjednom nestade, kaže, nestade lijep čamec. I kaže, ja uđu u taj čamec i prijeđu, dođu ovdje do vas, kažu, ma da, nemo ona, kaže, nemo ne supljake, nemo ne supljake, bac. Kaže, vi ne vjerujete u to, jer je taj čamec nastao sam od sebe, a tvrdite da nebesa i da zemlje, da sve ovo da je nastalo slučajno, I tako je da mu se Allah djela šanu usmilije završio raspravu sa njim. Treći način, odnosno jedan od načina, treći način spozna Allah tabaraka ta'ala jeste spozna Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja. Odnosno, bil his, to što se to kaže. Šta znači spozna Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja? Znači putem osjećaja u smislu putem sluha, putem vida. Ne, kada Allah djela šanu sačuva kao što su spominjali ljudi koji tvrde da, da gledaju, da su vidjeli Allah tabaraka ta'ala, ne. Nego dokaz koji vidiš, koji čuješ, koji možeš opipat, koji upućuje na Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato na prvom mjestu ovdje dolazi, kada se govore o ovoj vrsti spozna Allaha tabaraka wa ta'ala, dolaze muadžize, odnosno nadnaravnosti. Nadnaravnosti koji su došli u Kur'anu i sunnetu. I naravno, govor muadžizama je jedna opština tema. I zato znate da Allah Đelešanu je svakog poslanika poslao i da nije naredio ljudima da vjeruju u njega bez ičega, bez ikakvog jasnog dokaza, nego je svakome od njih dao, dao dokaze. Pa je tako Allah tebareka ta'ala mu savu dao dokaze. Allah Đelešanu nam govori i savu alaihi salam. Allah Đelešanu je dao da oživljava mrtve. Znači oživljavanje mrtve od osobina Allaha tebareka ta'ala. Međutim Allah, Allah Đelešanu je dao i savu svom poslaniku, znači kao dokaza koji govori o življava sa Allahom u pomoći, znači koji će biti ljudima dokaz da je, šta? Da je poslanik od Allaha tebareka ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi sallam kao posljednji poslanik, Allah djelašanom je dao dokaz, odnosno muadžize, koji su bile, znači vezano za njegovo vrijeme. A to je, na primjer, kao što da se mjesec raspolovio. Da su došli mušnici, da stražili od Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da se mjesec raspolovio. Znači mjesec koji mi gledamo. Pa Allah tabarak wa ta'ala dao da se mjesec raspolovio. Da jedna dio mjeseca bi ovdje, drugi dio mjeseca da bi ovdje. I o tome, o tome se govori u suri Al-Qamer. Iqtarabati sa'atu wa shaqqa al qamar I možda vam je poznato da i danas da i, da danas moderna nauka govori da je nekada, spomnju da je nekada došlo do da, da se mjesec raspolovio. Međutim, ono što je karakteristično za islam, što je karakteristično za islam za, i za Kur'an za posljednju objavu, a to je da Allah Đelešanu u Kur'anu dao, da je spomenuo dosta primjera znači kada, kada je objavljen Kur'an prije 1500 godina, koji danas moderna nauka otkriva konstantno, znači danas naučna otkrića E, da kažem, ukazuju na one činjenice koje spomenu u Kur'an. Od neke stvari koje su, na primjer, vezano za medicinu, za embriologiju, o tome kako se dijete, u kojim e, etapama se stvar utrobi majke, do mnogim drugim stvarima koje su vam poznati. I zato znate da, na primjer, ših Abdulmeđid Zindani, e, ših Zagulud Nadjar i drugi, znači učenjaci koji su eksperti za ovu vrstu, za ovu vrstu da kažemo, poznavanje ajeta i hadisa. I zato vidimo iz dana u dan kako veliki broj, e, da kažemo, e, ljudi na zapadu, jedan od razloga što ljudi prihvataju islam, što naravno vide, vide te činjenice. Znači kako to, kako to, da danas, znači u sve ta pomagala, u sve te stvari, da danas nauka otkriva stvar, a da je Kur'an ukazao na to pre 1500 godina. Normalno, Kur'an nije knjiga niti medicine, niti geografije, niti ovoga. Međutim, Kur'an je ukazao kako bi ljudima bio dokaz da je to da Allah žela šanuhu kako bi to ljudima bio jedan od dokaza da je to od Allaha dželle šanuhu Kao što je i ne iskrivljenost Kur'ana kroz sva ova stoljeća dokaza je Kur'an od Allaha Đalešanuhu. I zato pogledajte, 1500 godina Kur'an koji imamo, nas ljudi kada bi došli uzeli sve Kur'ani i zapalili, svaki Kur'an kad bi zapalili, bilo to isto promijenu Ne bi zato što ima milijonima ljudi koji znaju Kur'an na pamet, koji znaju kako se Kur'an piše. Znači ne samo koji znaju, koji znaju čak znači prepoznavaju svi hafizi, koji poznavaju i pravila pisanja, pravila pisanja Kur'ana, zato što pisanje Kur'ana ima određena pravila. Pa 1500 godina ni jedna riječ, ni jedna, jedna, jedina riječ u Kur'anu se nije promijenila. Međutim, dok vidimo prethodne nebeske knjige, kao što su Tevrat, kao što su Inđil, Evanđelja, da su se izmijenili, da su se izmijenili. I zatim, još jedna od načina spozna Allah, tabarak wa ta'ala, jednog jedinog jeste spoznaje putem šarijata, odnosno putem e, dokaza Kur'ana i Sunnata, znači normalno ovdje se traži da čovjek prethodno vjeruje u Kur'an i Sunnat, a to je kako nam Allah tabarak wa ta'ala, kako nam Allah Đelešanu govori o, o tome da Allah tabarak wa ta'ala jedan jedini. E, normalno, e, one stvari koje smo spomenuli na početku, a to je vjerovanje Allah Đelešanu gospodar svega, da je jedini taj kojem se čine djela radi njega, da je jedini taj kojem pripadaju savršenstva i osobi, e, osobine i atribut savršenstva. Ove sve tri stvari su vezane jedno za drugo. Ove sve tri stvari su vezane jedno za drugo. I zato kako će čovjek, na primjer, mi znamo da je tavaf, da čovjek čini tavaf oko kabe, radi čega? Da čega činimo tavaf oko kabe? Allah radi. Zato što Allah naredio. Allah tabaraka ta'ala nam je naredio da činimo tavaf oko kabe. I sa tim činom radimo šta? približavamo se Allahu tebaraka ta'ala. Znači zato još jednom ukratko, jednostavno, zbog čega to činimo? Zato što Allah naredio. Zbog čega činimo? Da se približimo Allahu tebaraka ta'ala. Oni novotarski pravci, kao što je pogotovo prisutno kod čija i kod jednog broja sufija, koji čine tavaf oko kabura, znači kabur bilo tamo neki haso huso, oni dođu čine, čine tavaf, obilaze oko tog kabura. Zbog čega obilaze oko tog kabura? Odnosno, zbog čega se približavaju tom čovjeku? Svoj ibadet su putili njemu. Obratite pažnju. Činjenje tavafa oko Kabe jedino Allaha radi. Pa su došli ljudi, pa su uveli novotariju da činje tavafa oko Kabura. Zbog čega? Kažu da se približimo onome koji je umro. Znači svoj ibadet su uputili njemu. Zbog čega su uputili njemu? Kažu zato što je on poseban. On ima mogućnost upravljanja određenim stvarima. Da donosi koris, da otklanja štetu. Ja se približavam njemu da od sebe otkloni neki, otkloni neki belaj, da otkloni neki musibet. Znači ne bi to radio da nije šta? Da ni u početku ne vjeruje da ta čovjek ima određene, određene mogućnosti. I zato sam možda govorio da su neki ljudi, ne znali se, džahili, znači <laughs> odišli na turbe še i uje, kad, kad, dijete, kad dijete dobro ne ide u školu, znači kad ono malo, znaš, neće da uči, kažu 40 dana vodili djete jedno da, da, da, da zanoći, odnosno da osvane kod kabura. 40 dana ga vodili da spava kod kabura i da osvane kod kabura. Kažu što? Kažu, postaći pametan. Ko je glup? Ono mu šta može pomoći. Zato ću obrati pažnju, obrati pažnju na prance koji su po ovoj, po ovoj vrsti tevhida, a to je tevhidu robovije. Znači mi smo kazali da ova prva vrsta tevhida, a to je vjerovanje da je Allah Jalašanu gospodar svega, da jedino je on taj koji je stvorio, jedino je on taj kojem pripada sva vlast, jedino on taj koji upravlja, jedino on taj koji daje smrt, jedino on taj koji daje život, da obratimo pažnju koje ovu vrstu tevhida, ovu vrstu jednoće Allah Ta'ala narušio. Znači da znamo koji su pravci, svejedno koji se pripisuju, znači uopšte pravci koji se pripisuju grama, jel da kažemo pravac koji se prepisuje monoteističkim vjerama ili pravac koji se prepisuje islama, da obratimo pažnju na one pravce koji su narušili ovu vrstu tavida. Pa tako, normalno, prvi, uh, u prvom, uh, prvi oni koji su narušili, da kažemo, ovu vrstu tavhida, su filozofski pravci koji smo ukazali, znači koji kažu da je svijet nastao slučajno, da nema gospodara, da nema upravitelja, da sve što se dešava, da se dešava slučajno. Zatim pravci koji se pripisuju monotističkim vjerama, kao što je kršćanstvo i judaizam. Znači oni su također narušili ovu vrstu tevhida. Naprimjer, uzet ćemo primjer kršćana. Znači kršćani za sebe tvrde da su vjera Isa a.s. ili odnosno kako kažu Isusa. Normalno, svi znate položaj i mjesto Isusa, odnosno Isa a.s. u Islamu. I to sam koliko puta spominjao da čovjek musliman, ako bi opsovao Isusa, da njegov hukm, da je njegov propis kakav, da sad im postaje šta? Sad im postaje nevjerni. Znači musliman koji dođe i opsuje Isusa, on sad im postaje šta? Postaje nevjerni. Čovjek koji dođe i opsuje Mariju, odnosno Marijama alaihi salam, sad im postaje šta? Postaje nevjernik. U islamu se njegov uh, odnos, znači on se smatra isto kao da je opsao Muhammad alaihi salam. Zato što onaj koji negira jednog poslanika kao da je negirao šta? Sve poslanike. Ko opsuje jednog poslanika kao da je opsao sve poslanike. I zato pogledajte, znači, koje, koje mjesto, da kažemo, uh, Isa, alaihissalam, njegova majka Marijem, imaju u islamu. Još pogotovo zato što između Isa, alaihissalam, i Muhammeda, sallallahu alaihissalam, nije bilo šta? Nije bilo poslanika. I zato je poslanik, alaihissalam, u hadisu koji je zabilježio Buhari, rekao, ja i Isa smo braća. I ovako pokazao, jer kaže, između mene i njega nema, nema poslanika. Međutim, međutim uh, normalno, historijat, kršćanstva kao vjere, znači koje je čitao i koje je gledao, znači vidjelo da se vjera iskrivila i da od vjere u jednog Boga, od monotističke vjere, znači koji je zagovarao Isa a.s., koji je zagovarao Isa a.s., da je došlo do vjere koja vjeruje u trojstvo. Znači koji u osnovi kaže jedan je Bog, međutim tri osobe, e, otac, sin i duh, i duh sveti. I normalno, onaj koji pripiše, oni svojim pripisivanjem da Isa a.s. je božanstvo, da tako kažemo, Znači nema sumnje da su narušili, da su narušili ovu vrstu, ovu vrstu tevhida. I govor, da kažemo oko trojstva i ti stvari, znači uh, e, uzao bi puno vremena i zato vas savjetujem, znači ko želi, oko, koga interesuje to, da knjige i kasete predavanje šeha Ahmed Data, da su, veoma, da su veoma korisne za ove stvari, znači gdje sa logičkim, odnosno sa razumskim dokazima se pristupa ovoj stvari. Pa tako, na primjer, oni kažu da Isa alaihi salam, da Isa alaihi salam, Bog, međutim isto tako u Inđinu se spominje šta? Znači kako određenu stvar nije znao. Kažu učinio to jer nije znao. Pa se spominje kako vrši nuždu, kako jede. Subhanallah zar onaj koji je stvorio sve, koji nije u potrebu za bilo kakvim stvarima, e, za koga vjeruješ da je Bog, zar možda kažeš da vrši nuždu, da ne zna? Ili na primjer kao što, se, kao što židovi spominju da je, da je Jakub, alaihi salam, da, je nagladao Boga, da su se pohrvali Allah, tabarik wa ta'ala, od toga se čuvali. Međutim, ono što je bitno, Draga braćo, dobro obratimo pažnju na to, a to je još govorimo o ovoj vrsti tevhida koja je osnova. A to je vjerovanje Allah te barek ta'ala gospodar svega da upravlja svim stvarima, da jedino njemu vlast pripada, da ukažemo na one pravce koji se pripisuju islamu, koji su narušili ovo, ovaj dio vjerovanja, odnosno ovaj dio, ovu vrstu tevhida. Pa tako u prvom mjestu tu dolaze šije. Znači sekta koje su poznati, koji su zovu šije, pripisuju se islamu, a sa islamom ništa nemaju, koji normalno nećemo se puno zadržati na njima, međutim gdje ćemo vidjeti, međutim gdje ćemo vidjeti kako su svojim nepogrešivim imama. A znate da je osnova šitskog vjerovanja, vjerovanje 12 nepogrešivih imama, vjerovanje 12 nepogrešivih imama koji koji imaju da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva svojstva i atributa Allah tabaraka wa ta'ala. Znači oni im pripisuju svojstva i atributa Allah tabaraka wa ta'ala. I zato eh, najpoznati normalno, što kao eh, sekta, su se podijeli dosta sekti, podijeli su dosta sekti i najpoznatija od sekti je sekta koja se zove Ithna Ašarije, odnosno 12 imamci koji vjeruju 12 imama. Oni vjeruju 12 imama, 11 imama je bilo umrlo, međutim 12 imam se krije, znači negdje je sak sakriven. Znači ušlo je tamo, kažu, onaka u podrum u Iraku, još uvijek nije, još uvijek nije izašao. Čeka se kada će izaći. Ušao, međutim, ima oko, neđe oko hiljadu godina. I sada živi u tom podrumu, još nije, još nije izašao. I zato jedan ših Adnan Al-Ur, da mu se Allah Đelešanu usmiluje, kaže, na jednoj javnoj raspravi sa šijama, kaže, ja vama šijama dajem jedan predlog. Znači, samo jednu stvar. I, ako se to desi, mi ćemo svi, mi svi sunije ćemo postati šije. Znači, ja vam ovdje garantujem da ćemo svi mi sunije postati šije. Kaže, dajte, dozvolite da samo jedan sunija musliman uđe da vidi 12. imama. Samo da ga vidite. Jer oni kažu da njihovi posebni imami, da njihovi imami, da oni šta, da oni imaju veze sa tim 12. 12. sakrivenim imamom, misle na imama Mehdija, međutim rekli smo da učeni ahli sunnata val džemata po pitanju imama Mehdija nije tako. Pa tako, na primjer, jedna od osnovnih stvari što pripisuju svojim imama jeste da imami znaju sve. Znači, šta se dešavalo od početka stvaranja svijeta do kraja znači, svijeta, šta će se desiti i šta je bilo, znači da njihovi imami to znaju. Međutim, ono što bih vam želio navesti jeste govor, odnosno izraku, kako Ljudi ga nazivaju imama Humeinija, međutim imam Humeini nema nikakve veze ni sa islamom, kamo li da imam. Znači koji svojoj knjizi islamska vlast, odnosno hukumer islamije ili kako neki nazivaju vilajetul faqih, kada govore o kada govore o imamima, kada govori on, znači o imama, Allah ga prokleo, kaže da njima pripada u hilafe takvinije u li vilajetiha wa sejtaretija džamiju dharrati hadal kaun. Da sve stvari koje su u kosmosu, hm, da sve stvari koje su u, u kosmosu, da oni su pod nazorom i vlast imama. Da sve stvari i sve pojave koje se dešavaju u Keunu, u ovom kosmosu, da su oni pod vlast i nadzorom koga 12 pogrešivih pogrešivi imama. Ako neko ne vjeruje, ili možda koji će gledat putem kasete ili neko prisutni, ako ne vjeruje moj govor, znači ova knjiga islamska vlast je prekrana. Još prije, vrat, prije rata prevela je prevela iranska basada u Beograd. Tako da ćete jasno, jasno i glasno naći, naći ovaj govor kako oni kažu imama, imama Humeinija. I zato nemojte se čuti, znači da danas vidite da ljudi veličaju imama, kako kaže imama Humeinija. I kažu da je jedan od revolucionara i tako da je Allah ta'ala sačuva od takvog govora. Međutim, ono na što bih želio posebno da obratimo pažnju, da se osvrnemo, a jeste, e, jeste vjerovanje onoga što smo rekli sljedbenika Tesaufa, odnosno Sufija, e, i stvari koji su došli u njihovom vjerovanju, međutim koji narušavaju ovu vrstu, ovu vrstu tevhina. Tako sam našao knjigu koja je ovdje, e, da kažemo, prevedena na naš jezik, koja se dijeli, međutim, stoji na knjizi jasno za internu potrebu. Znači, kao, isto kao jedna knjiga koju sam ovdje donio, znači piše samo za internu potrebu, znači ne može sva, ne može obična raja da čita, nego samo određeni ahmaci mogu to da čitaju. E, Taklija se zove usul, e, govori se o usul e, darbiških tarikata, i samo obratite pažnju na sljedeći citat. Rabita, prošli put sam vam rekao što znači rabita, znači rabita, pogotovo na čebendijskom tarikatu, znači veza, veza između čovjeka Allaha tabaraka ta'ala. Subhana, pogledajte, pripisuju se monoteističkoj vjeri, Islam koji je poznat kao monoteistika vjera, pogledajte kako određeni pojedinci grupe u to vjeruju. Kažu da ne može čovjek kada čini ibadet, znači odma, znači misli na Allah, tabaraka ta'ala, nego mora da misli na svog šeha. Taj šejih, odnosno duhovnog učitelja, ta duhovni učitelj misli na, na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslanik misli, poslanik misli na Allah. Kaže, rabita se čini sad, ovaj, sad ovaj, podučava ljude, podučava ljude ovome širku. Kaže, rabita se čini tako što će murid, znači murid je sredbenik, učenik. Rabita se čini tako što će murid nakon što se srcem veze, veže za šeha kamila. Srcem se veže za koga? Potpuno duhovno učitelja. Šeha kamila znači potpuno i duhovni učitelj. Koji je odlikovan, znači ko? Taj duhovni učitelj. Koji je odlikovan sifati ilahijom i zatijom. Koji je odlikovan osobinama bića Allaha tabaraka wa ta'ala i osobinama božanstvenosti. Božanstvenosti znači širk koji odlikovan odlikovan sifatima, osobinama Allaha tabaraka wa ta'ala i osobinama božanstvenosti i koji je postigo mertebetu, koji je postigo mertebu mušahede, mertebu uh, koji je postigo stepen, stepen da, uh, znači da, da je svjestan Allaha tabaraka wa ta'ala, zamišlja u mašti lik svog duhovnog, svog duhovnog šeitana, odnosno svog duhovnog učitelja. Znači pogledajte ovdje kako Znači, pazite, ovo, ovo su knjige, znači, tarikate koje je najprošireni na ovim prostorima. To je nekšbendijski znači, tarikat. I znači, pogledajte što je od osnova ovog tarikata da vjeruje da njegov ših ima osobine Allaha tabaraka wa ta'ala. I dalje, no ne navodim ove gluposti da nam čitam, znači da je to jedini način, navodi se da je to jedini način da čovjek uspije, da čovjek uspije u svom, znači u svom putu. Zatim, po drugi stvari, znači normalno što ulazi pod ovo, jeste vjerovanje da še zna gajbu da še zna nepoznato. Znači ono što zna samo Allah, tebara, da kažemo da še zna sve stvari. Pa tako jedan od njihovi velikana, a to je Ša'arani, u svom dijelu Tabakatul Kubra, navodio svoj šeha Fawasa, a ova dijela druga Ša'aranija su prisutna, znači čitaju se, prenosio svog šeha Fawasa, kaže da je znao šta je u levuhil mahfuzu. Da je znao šta piše u levuhil mahfuzu, kaže sa'ata bi sa'a, kaže svakog trenutka. Znači da je znao šta je zapisao u levuhil mahfuzu. Levuhil mahfuz je šta? pomno čuvana ploča u kojoj je zapisano sve stvari koje će se, sve stvari će se dogoditi. I to je šta odlika toga je da to znam ko? Samo Allah tabaraka ta'ala, međutim on to znanje prepisuje svom, prepisuje svom šivu. Zatim od njihovi uvjerenja jeste također znači vjerovanje da šehovi mogu da oživljavaju mrtve, da mogu da oživljavaju mrtve, normalno oživljavaju mrtve je samo za Allah tabaraka ta'ala. I vidjeli smo kako Allah Đelešanu samo to dao i Salu alaihi salam, kao poslaniku, dao mu tu muđizu. Međutim, oni vjeruju da šeheh može doživljava mrtve, pa tako navodi u biografiji svog šeha Ahmeda Bedovija, kaže, navodi, jedan događaj, kaže, فَمَدَّ سَيِّدِ أَحْمَدَ الْبَدَوِ يَدَهُ إِلَيْهِ وَدَعَ لَهُ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَبَارِكْ وَتَعَالَى Pa kaže, pa je došao on i pružio svoju ruku i kaže, zamole Allah tabarik wa ta'ala i kaže, taj mejit je, taj mejit je usto, odnosno, oživio se. Međutim, od najgori stvari koje sam lično čuo, subhanallah, od najvećeg kufra i širka, jeste da se navodi keramet jednog od šeha, znači to jeste čudo odlika jednog od duhovnih učitelja, kaže da je uh, umrla mu, da mu je umrla čerka. To sam možda također primjer spominio. I to neki spominju kao odliku tog čovjeka. Kaže da mu je umrla čerka. On došao i našao čerku da je umrla. Znači došao menek smrti i, i šta? I uzeo joj dušu. I kaže, šeji se naljutio, duhovni učitelj se naljutio, i kaže, odmah na nebesa, odmah na nebesa. Prvo nebo, drugo nebo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo, do Allaha djel lešanuhu. I kaže, Allaha djel lešanuhu, došao melek smrti uz uzo, uzo moje čerke, da Allah te baraka ta'ala sam čuo. Allah te baraka ta'ala se naljutio, naredio meleku smrti da vrati dušu. Da vrati dušu, da vrati dušu da njegove čerke. La havle, vala kuvete, illa billahi, tabaraka ta'ala. Znači, draga braću, ovaj sam nisam se smio, to više je za plakat. Jer ljudi se pripisuju, ljudi se pripisuju samo ovakve stvari, ovakve stvari vjeruju. Normalno kada je u pitanju, e, na neko ne povjeruje, znači da je to bila osnova za muslimanski narod, ne. Znači, ovo su stvari koji su uveli sekte i pravci. Znači, a, islam je kao vjera, kao učenje, znači prepoznatljivo po svom monoteističkom učenju. Znači da vjeruješ u Allaha jednog jedinog. Nema posljednika između tebe i Allaha Đalešanohu čovjek koji god hoće da se obrati Allahu dželešanu, obraća se Allahu dželešanu. Kada učini grije, kada hoće da se pokaje, zamoli Allaha te ve taala, nema da ide nekome da mu taj oprosti. Znači kao što kod kršćana da idu da, da svećenik oprosti, da, da, da, da, ne, znači nego to ko Allah dželešanu prašta, čovjek obrati se lično, jedino on Allahu tebarek ve taala, a primer da dođe crkva ili vatika nova i da kažu prestali smo te grije. Allah tebarek ve taala od toga sačuva. Dobro. I naravno, da ulema osuđivala ovakve stvari. Znači, još jedno kažem da ulema kroz sva vremena osuđivala ovakve stvari. Znači, kako na našim prostorima, tako na bilo kojem drugom dijelu gdje su se ove stvari nalazile. Znači, gdje bi se ove stvari, gdje bi se ove stvari, gdje bi se ove stvari pojavile. Pa je tako poznato da sad navodim nam ovdje imena, iako sam bio spremio, na primjer, Šeh San sana eh, Allah al-Hanafi, znači jedan poznati hanafijski učenjaka koji je bio poznat po osporavanju ovih stvari, znači gdje je govorio jasno da ovo širka Allahu tabarik wa ta'ala u njegovom rububijetu, to jeste u vjerovanju da Allah je gospodar, da kažemo do E, imama e, do šeha Hasana Kafija Pruščaka na našim prostorima koji je bio poznat po svom e, negiranju i po svom naređivanju dobro i odvraćanju zla i negiranju onome što Sufija radi. I zato Mehmed Hanđić u svom djelu Džemhru Esna koji je napisao na arapskom jeziku u biografiji Hasana Kafija Pruščaka kaže da je mnogo prezirao derviške odnosno sufijske tarikate. Da je mnogo prezirao derviške odnosno sufijske, odnosno sufijske tarikate. Znači ovo su sve stvari znači, gdje smo vidjeli koje ovu stvar, ovu osnovu, Ja vjerovanje u Allaha tabaraka ta'ala osnova svake druge stvari. Osnova svih osnova. A vjerovanje da Allah djelašanu gospodar svega i da jedini upravlja je također osnova sve osnove. Je osnova za ovu stvar. I zato, draga braću, ovo, ova stvar je bitna. I zato su ovdje smo ukazali da vidimo da ljudi žive u velikom džahlu. Da i ovu osnovnu stvar da poznavaju, da poznaju i da je naša obaveza da ovim stvarima ljudima govorimo da ljude podučavam. Jer ova stvar, draga braću, ono što posebno želim da obratim pažnju, ja liču, ja da razumijem i da prenesem koliko mogu, a to je da svako ovo vjerovanje ostavlja veliki trag na čovjekovom životu. I zato, obratite pažnju, spomenuli smo, a to često trebamo spomenuti. Govorim o hanjima, koji kada govori o tevhidu, kada govori o tevhidu, znači, vratimo se šta je tevhidu, Vjerovanje da Allah Đelešanu jedan jedini. Što mi ponekad mislimo, znamo, ne trebamo o tome ni razmišljati, i učiti. Ibn Qayyim kaže da pravi potpuni temhid la jebaka ma'ahu zambun. Da je to temhid, da je to vjerovanje sa kojim ne ostaje ni jedan jedini grijeh. Šta znači da sa njim ne ostaje ni jedan jedini grijeh? Čovjek koji potpuni svoj temhid. Znači, on ne može da ostane na bilo kojoj vrsti griješenja ne može da ostaje na bilo kojoj vrsti griješenja. To je onaj koji potpuni svoj tevhid. I zato kada smo govorili o, kada smo govorili o čemu? Kada smo govorili o tevhidi, tevhidu i odlikama tevhida, rekli smo kako odlika tevhida, da onaj koji umre na tevhidu, pa makar umro sa griješima, i ako ga Allah tabarak ve ta'ala uvede u džahannam, da u džahannamu neće ostati vječno. To je odlika tevhida. Znači da onaj koji umre da neće ostati šta? Neće ostati vječno. To je jedna od odlika. Međutim, odlika koja je najveća odlika temhida, a to je da oni koji potpune svoj tevhid, da će ući u džennet bez polaganja računa. Da će ući u džennet bez, bez polaganja računa. I znači, sve to temhid je osnova. I kada su, pita, kada su pitani grijesi griješenje. I zato mi sigurno svi, sigurno, svak od nas vodi borbu sa sobom o nekom grijehu kojeg ima koji hoće da se ostavi. Ili neku stvar koju hoće bolje da radi draga brać, osnovaj. Osnovaj tvoje druženje s Allahom, tabaraka ta'ala, knjigom. I ajitima o kojem se govori da Allah, jalla šanuh, gospodar svega. Da Allah, tabaraka ta'ala, tvorat svega. Da Allah, jalla šanuh, taj koji je stvorio, koji uljepšo ono što je stvorio. Pa kako da prema njemu budeš na pokora? Kako možeš prema njemu da učiniš neki grijev, a svjestan se toga? I zato pogledajte kad Allah, jalla šanuh, govori o svojoj jednoči, Kako nam Allah, tabaraka ta'ala, govori? إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Vaš gospodar je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio u šest vremenskih razdoblja. Thumme stava ala l'arš. Zatim se uzvisio iznad arša. Yudabbiru l'amr. On je taj koji određuje. On je taj koji upravlja stvarima. Ma min šafi'an illa min ba'di idni. Niko neće moći da zagovara na sunjem danu osim nakon njegovog dopuštenja. Zalikumullah. ذلكم الله ربكم فاعبدوه توام يا الله ما господа فاعبدوه فغو обожавайте افلا تذكروا زشت سنو памятит اليه مرجعكم جميعا سيجت سنيمو врати سيвичате سنيمو врати وعد istinsko obećanje. Innahu هو истинско khalqa thumma يبدا الخلق ثم يعيده ونيتايكو يسوارا سواري на почетку njihovom ثم يعيد وزاتين چته سواري ponovo врат ponovo će oživiti liježzi alladina amanu wa aminu salihati bil qist. Da bi onaj koji vjeruju i dobra djela čine pravedno nagradio. Walladina kafaru lahum šaramun min hamim. A oni koji ne vjeruju njih čeka, njih čeka uzabrijelo piće. Wa adabu namimu bima kanu yakfurun. I bolna patnja zato što su bili na vjernici. Walladhi ja'ale šemsa dhija'an. On je taj koji učinio sunce izvorom svjetlošt, svjetlosti. Wal kamere nura. I dao je da mjesec bude osvjetljen. لتعلموا إدوا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب da znate da odredite vremena, da odredite godine. Subhana, pogledajte kako Allah Đelešanu govori o tome kako je stvorio. I vratite se i pogledaj, družite se za Kur'anom, vidjet ćete da je prepuno ovakvi ajeta. Zbog čega Allah Đelešanu nam naglašava? Da on taj koji je stvorio. Da on taj koji je stvorio, da on taj koji će ponovo živiti, da on taj koji će nas u njem danu reći, da on taj, da on taj da se njega tabarak wa ta'ala bojimo. Da se njega tabarak wa ta'ala bojimo da od njega srhujemo. I zato Allah je lašanu koji nas stvorio. Pogledajte ljepote oblika u kojim nas Allah je lašanu stvorio. Od toga kako dijete od kapi sjemena. Od kapi. Od kapi jedne. Što izađe iz muškarca. Samo se jedna kap odvoji koja bude uzrok da dođe do formiranja djeta. Jedna kap. Od jedne kap smo mi stvorili ovako lijepom obliku. Pa ta jedna kao prolazi kroz oblike, kroz oblike, kroz oblike, kroz oblike, da dođe djete koji bude utrobi majke. I pogledajte Allah, tabarak wa ta'ala, i ljepote tog stvaranja, pa se djete rodi, pa odmah zna kako da doji. Pa Allah, tabarak wa ta'ala, u tom trenutku da mlijeko u, u prsa njegove majke, pa se djete razvija, pa počne da govori, pa pogledajte ljepote tog stvaranja. Taj koji nas je stvorio, da možemo da budemo nemarni prema njemu, da griješimo prema njemu, da radimo što nam je on zabranio, I zato govor u Kur'anu je, je upućen nama. Allah rebareke wa ta'ala kada nam govori da je nešto zabranjeno, kao da se obraća nama pojedincu. Dževadu, ovome, onome, obraća se nama, naređuje nama. On nas je stvorio, toliko nam se smjelo ovo, sad možemo da budemo nepokorni prema njemu. Da činimo harame, da smo nemali po pitanju namaza. Da učiniš nešto što Allah zabranio. I zato pogledajte kako Allah te ta'ala kaže, tilka hududu Allah, to su Allahove granice, nemoj ih prelaziti. Allahova granica. Allahova granica, ne smiješ da tu granicu pređeš. Da uputiš pogled gdje Allah zabranio. Da slušaš što Allah zabranio. Da gledaš što Allah zabranio. Oko je, Allah ti je dao oko. Pogledajte, Allah ti je dao oko. Znači danas kad bi, sad kad bi doveli doktora da nam govori o oku, koliko bi nam mogla govoriti? Znači pogledajte kako Allah te barak i ta'ala lijepo da. Zar, ko ti je dao taj ogled, pogled, ko ti je dao tu ljepotu? Dao ti Allah. Subhanallah, prije nekoliko dana slušam jednog šeha koji je slijep. Koji je slijep. I govori o svom životu i kaže, ja sam Allahovom dobrotom slijep. Ja sam Allahovim fadlom, Allahovom dobrotom i Allahovom milosti sam slijep. Znači to što ga Allah Đelešanu dao da ne vidi, da nikad ne vidi. Pogledaj, zemlji pet minuta držiš. Nikad ne vidi, to je Allahov blagodat kama njemu. Ubijeđen da to, je Allahov blagodat. Sve što Allah Đelešanu dao, to je Allahov blagodat. Šeji Kiške govorio, kada se čujem što ljudi gledaju da harama, zahvalim Allahu što mi je dao da sam slijep. Znači ti zamislim da kolika je blagodat, kolika je blagodat kada vidiš. I zar tu blagodat možeš da usmiriš, smiješ da usmiriš nešto što je haram, da gledaš što Allah zabranio. Zamislite kako ljudi koji ne čuju, koji su gluh nijem, čovjek ne čuje, gluh. Zar nije dovoljno samo to što ne može čuti Kur'an, ne nešto drugo. Čovjek ne može čuti lijepot učenja Kur'ana. Čutim. Allah tabarak wa ta'ala koji stvari, koji daje. Pogledajte samo, sad možda slušaš nešto što Allah dao, što je zabranio? Jezik. Možeš da govoriš, da učiš Kur'an. Možda učiš Kur'an. Allah tabarak wa ta'ala, pogledajte blagodat jezik, samo što učiš Kur'an. Zar možda govoriš nešto što Allah Đelešanu zabranio? I zato, draga braćo, kao što, kaj, kao što se prenosi od Selefa da su govorili, od Selefa da su govorili, kaže, a'abedu nas, aba'aduhum, aba'aduhum anil ma'asi, da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od griješenja. Da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od griješenja. Da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od griješenja. Međutim, šta je to što, su, što je učinilo da budu, šta je to što je učinilo Selep da budu onakvi kakvi jesu? Takvi čujem o njima. Kako sam spomnjeno prošlo predavanju od Ameša, da 70 godina nije ostavio, da nije ostavio namaz u džamatu. Da ovaj kaže ovo, da ovaj, zbog čega njihova svijest, prije svega o ovoj stvari. O tome da Allah gospodari. Da je tvorac. Da upravlja. Da daje smrt. Da daje život. Da sve što dođe da od Allah. Da sve što dođe da od Allah. I zato čovjek mora da se uči da bude zadovoljan Allahim kaderom. Kad ti Allah dadne da budeš bolestan da kažeš Alhamdulillah bolestan sam. Aj tu Allahu fatli. Poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže da čovjek muslima kad je bolestan da ga ne bude jedan trn da mu Allah sad je naprosti grehe. Pa šta je tek onda sa većim bolestima? Jer gledamo ljudi svakog dana razbole, čuješ ovaj bolestan od ovog, ovaj bolestan od ovog. Međutim, čovjek koji muslima zna da je to od Allah, tabarik ta'ala. I onaj koji ga liječi je Allah, jala šanom. I prvo nek bude to ubeđenje da te Allah izliječi, a onda druge stvari. Znači, braćo, ova stvar tevhida je osnova za svaku drugu, za svaku drugu stvar. I zato molim Allah, tabarik ta'ala, da se tragove ovog vjerovanja vide na, na, na nama, na našim djelima. Znači ne da bude samo teorija koji kažemo vjerom Allaha, Allah gospodar, međutim odeš, griješiš, činiš ovo, činiš ovo, činiš ovo, gdje je tvoje ubjeđenje? Gdje je tvoje razmišljanje u nebesama? Poslanik sallallahu sallam koji je bio poslanik, koji je bio poslanik, subhanallah, kao što je došlo u hadisima i predajama, da se probudio u noći pa da učio inna fi halaki samavati wal ardi wa ihtilafi lejli wa nahar za istvaranju nebesa i zemlje i promjeni dana i noći su dokazi. Do Poslanik sallallahu alaihi ve sellem koji učio ajete, koji o tome razmišljao, koji je bio poslanik i direktno mu dolazi objava. Pa zar mi nismo potrebi da ti stvarno molim Allaha tbaraka taala da učini da ispravno vjerujemo u njega, da naše vjerovanje bude daleko od bilo kakvog vida dalaleta, od bilo kakve vida, vida zablude i da nas, da nas učini obožni, bogobojazni koji će sresti Allah tabarik wa ta'ala a Allah sa njima zadovoljan wa sallallahu ala muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam wa taslima kafira